Bugun shu la ilaha illalloh ma'nosi va shartlari haqida bir ozgina bahs yuritamiz. Ba'zi kishilar bu hadislarni shunday sharh qilishganlarki, la ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga dohil bo'ladi degan hadis sharif kim qasddan namozni tark qilgan bo'lsa kofir bo'ladi degan hadis bilan o'rtasini bog'lashlikdan la ilaha illalloh kalimasini aytsa jannatga dohil bo'ladi degan so'zlari avvali islomda bo'lgan ya'ni hali namoz farz qilinishligidan ilgari kim la ilaha illalloh muhammadu rasululloh kalimasini aytgan bo'lsa jannatga dohil bo'ladi namoz u vaqtda farz qilingan emas besh vaqt namoz makka muhitida o'ninchi yilda vafot qildi. nima farz qilingan ya'ni o'n yil keyin besh e, meroj kechasida besh vaqt namoz farz qilingan shu vaqtgacha la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb o'tgan bo'lsa jannatga dohil bo'ladi deb Shuni tavjihlashgan. Bu ham bir tavjih bo'lsa, lekin asli la ilaha illalloh kalimasini tushungan kishi bu sharhlashlikka vallohu alam hojat ham bo'lmasa kerak. Chunki iloh kalimasi nima? La ilaha illalloh kalimasi bilan biz Allohni yakka yaratuvchi ekanligini isbotlaymizmi? yoyinki Allohning yakka rizq beruvchi sifatini isbotlaymizmi? Yoyinki koinoti yerni boshqarishlikda yagona sifatini isbotlaymizmi? Qaysi sifatni isbotlaymiz? Iloh kalimasi arablar yaxshi tushunishadi. Agar yaratuvchi sifatini la ilaha illalloh kalimasidan tushunishgan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan makka mushriklari va yer kurrasidagi mushriklar o'rtasida hech qanday husumat bo'lmagan bo'lardi chunki makka mushriklari agar koinot yerni kim yaratgan deb ulardan savol qilinsa Alloh deyishardi. la koinoti yerni kim yaratgan deb ulardan savol qilsangiz ya'ni makka mushriklaridan shu jahannamning o'tini bo'lib turgan shu mushriklardan so'rasangiz Alloh yaratgan deyishadi ularni koinot yerni Alloh yaratdi degan e'tiqodlari islomga kirgiza olmadi agar kim rizq beradi deb sual qilinsa Makka mushriklariga Alloh rizq beradi deyshadi. Kim o'ldiradi, kim tiriltiradigan sifat egasi deb suol qilinsa Alloh deyshadi. Kim koinoti yerni boshqaradi deb sual qilinsa Alloh deyshadi. Demak, la ilaha illalloh kalimasida la roziqa illalloh va la xoliqa illalloh la mudabbira illalloh kalimalari la muhya illalloh la mumita illalloh ma'nosi o'zi cheklangan bo'lganda makka mushriklari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'rtalarida hech bir husumat bo'lmagan bo'lardi ular ittifoqlik bilan yashashgan bo'lardi chunki ulardan savol qilinsa qur'oni karim bayon qilyaptiki yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ayting ey muhammad alayhissalom koinot yerdan sizlarga kim rizq beradi degan ko'z va quloqlarni kim yaratishga qodir degan kim o'ldiradigan sifat egasi va tiriltiradigan sifat egasi deb ayting kim koinoti yerni boshqaradi deb savol qiling savol qilsangiz ular Alloh deyshadi. Qul afala tattaqun. Bunday bo'lsa, sizlar ibodatni shunday sifat egasidan boshqaga qilishlikdan qo'rqmaysizlarmi? deng. Demak, la ilaha illallohning ma'nosini arablar yaxshi tushungan edi. Ya'ni Makka mushriklari hozirgi ahli ilmman deb da'vo qilib islomda eng tavhidni davo qilayotgan kishilardan ko'ra ular yaxshiroq tushungan edi makka mushriklari chunki la ilaha illalloh kalimasining zimmida yeru koinotda sig'iniladigan zot yagonadir boshqa sig'iniladigan na daraxt na inson na tog' na boshqa bir mavjudot yo'q degan ma'no oshkor turardi shuning uchun ular bilishdiki la ilaha illalloh kalimasini qalbiga jo qilgan insonlar o'zlarining soxta obro'lariga bular qattiq bir kurash ekanligini bilishgan edi iloh kalimasi ma'bud kalimasi edi ollohdan boshqa sifatning ollohdan boshqa ma'bud sifatiga ega bo'lgan hamma narsani nafiy qilishlik joylashgan edi shuning uchun hamma makka mushriklari bor mollariyu kuchlari bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatlariga qarshi bo'lishdi agar til bilan la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bo'lganda payg'ambarlar bilan makka mushriklarining o'rtasida hech qanday husumat bo'lmagan bo'lardi shuning uchun bizni hozirgi vaqtimizda ham iymon va islom sifatini davo qilgan kishilar la ilaha illalloh ki doim aytib yurgan bu kalimani bilishlikka muhtojdir ular hasan basriy rahimaulloh bu kishi aytdilarki ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل iymon tamanniy bilan bo'lmaydi tamanniy nima ya'ni biz ummati muhammad ekanmiz biz musulmon ekanmiz biz jannatning xohlagan darvozasidan kirib ketadigan ummat ekanmiz degan tamanniylar tamanniyni izohlashlik uchun yahudlar aytishdiki jannatga faqat yahudlar kiradi deyishdi nasorolar turib jannatga faqat nasorolar kiradi deyishdi وقالت "Man yadkhulal jannata illa man kana nasara." Ikkovini jamlab Qur'oni Karim va qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ma'nosi shu. Yahudlar faqat jannatga yahudlar kiradi. Jannatga kirishlik uchun yahud bo'lishligi kerak deyshlar. Nasorolar buni rad qilishib, faqat jannatga nasorolar kiradi deyishdi. Işte. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning milliy Alloh deb bilishdi. Işte. Ya'ni faqat bizni millatni kirgizadi deyishdi. Işte. Musulmonlar ham bu tamanniga dan ta'sirlanishib jannatga faqat musulmonlar kirishadi. Musulmonlar, ya'ni biz kiramiz deyishdi. unda agarchi millat ma'nosi bekinib turmasa ham biz qavmiya ma'nosi kirmasa ham biz musulmonlar ya'ni bizlar kiramiz degan biz degan narsa bekinib yotadi alloh subhanahu va taolo laysa bi amaniyikum va ahli kitob man ya'mal su'an ya'ni jannatga kirish sizlarni orzuinglar bilan bo'lmaydi va ahli kitoblarning orzulari bilan ham bo'lmaydi. Kim yomonlik qilsa jazolanadi dedilar. Bu oyat qanchalik ta'sir qildiki, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, "Ma ashadda sha'na hadhihi al-aya ya Rasululloh" dedilar. Bu oyatning qanday qattiq oyat qaysi kimiki yomonlik qilsa jazolanadi deyapti qaysimiz yomonlik qilmagan kim bor dunyoda dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kasal bo'lasizmi boshingizga yengil musibatlar yetib turadimi dedilar ha mana shu narsalar xatolaringizga kafforat bo'ladi dedilar demak iymon tamanni bilan emas ekan jannatga biz kiramiz degan so'zlar bilan jannatga kirilmaydi vala bittahalli o'zini musulmonman deb ziynatlashlik bilan kirmaydi tahalli ya'ni faqat zohiriy amallar bilan ziynatlanishlik bilan kirilmaydi zohiriy amallar bilan to'g'ri rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ihyo qilishimiz kerak zohirdagi amallar bilan biz musulmonni musulmonligini yoyinki dinsizni dinsizligini bilamiz masalan biz zohiriy namoz o'qigandan keyin biz uni musulmon deymiz zohirda emas gap qalbda e'tibori bor deb namoz o'qimay niyatini toza deb namoz o'qimay yurgan odamni biz musulmon demaymiz biz to'g'ri lekin shu bilan birga zohiriy amalning o'zi bilan ziynatlanishlik bilan iymon vujudga kelmaydi iymon nima qalbda mahkam cho'kib o'rnashgan narsa vaqrun ya'ni va fi adanina waqrun oyati vaqrun bir og'ir o'rnashgan narsa nihoyatda tosh bosib qalbda cho'kib jilmaydigan bo'lib o'rnashgan narsa musibatlar bilan o'zgarib qolmaydi qiziqtiradigan narsalar bilan o'zgarib qolmaydigan mahkam cho'kib o'rnashgan narsa amal va uni amal isbotlab tasdiqlab tursa bu qalbda mustahkam iymon cho'kkan degan narsani amal tasdiqlab turgan bo'lsa iymon shu dedilar hasan basriy rahimahulloh shuning uchun la ilaha illalloh kalimasini ma'nosi va shartlaridan ba'zisiga to'xtalib o'tamiz la ilaha illalloh jannatning kalidi ekanligi haqida haq so'z bu lekin kalidni albatta buni tishlari bo'lishi kerak tishi bo'lmagan yumaloq narsani kalit demaydi agar shu tishlari bilan bo'lgan kalit bilan darvozani ochilsa ochiladi bo'lmasam tishi bo'lmagan kalit bilan hech qachon darvoza ochilmasligini hamma biladi lekin iymonning tishlari namoz ro'za zakot haj bu amallar tishlari ekanligini kam odam biladi shu kalimani aytsa jannatga dohil bo'ladi deb buyog'iga tishi bo'lmasa ham jannatga kiraveradi deb tushunadi birinchi shu la ilaha illallohning shartlari ya'ni shu la ilaha illallohning ma'nosini bilmoqlik hozir aytib o'tganimizdek ollohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q deb bilamiz va bu ma'bud sifati faqat alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos deb e'tiqod qilamiz alloh subhanahu va taolo falam annahu la ilaha illalloh dedi ya'ni buni la ilaha illallohni biz bilishimiz kerak nima ekanligini buning ma'nosini bilishlikka muhtoj bo'lganligimiz uchun falam dedi alloh taolo biling dedi la ilaha illalloh kalimasini biling dedi buni bilishlikka ma'mur ekanligimizni hozirgi bizni turgan vaziyatimiz yana ham buni isbotlaydiki la ilaha illallohni aytgan odam qanchalik ko'p bo'lsa uni ma'nosini biladigan odam shunchalik oz bo'ladi. ikkinchi shakka zid bo'luvchi yaqin bo'lmoqligi kerak la ilaha illallohni shartlaridan bittasi qalb ya'ni yagona ma'bud olloh ekanligini ollohdan boshqa barhaq ma'bud yo'q ekanligini shakka zid bo'ladigan yaqin bilan bilmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo mana qur'oni karimda إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا dedi وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون haqiqiy sodiq iymondagi kishilarni qanday sifatdagi kishilar ya'ni olloh rasuliga iymon keltirgan haqiqiy mo'minlar kimlar olloh rasuliga iymon keltirishgan keyin hech ham shubha qilishgan emas va o'zlarining mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida kurashishgan. Mana bu kishilargina iymonlarida biz mu'minmiz degan da'volarida sodiq bo'lgan kishilar deyapti. Bulardan boshqalar sodiq emas deyapti Alloh taolo. Shubha bo'ladigan bo'lsa, biz bu iymonda sodiq emas deymiz buni. Biz buni Alloh Rabbul alamin innamal mu'minuna allazina amanu billahi summa lam yartabu deyapti. Keyin shubha qilmagan bo'lsa, Mana bu narsa iymonga shartdir, birodarlar. Hadislarni Imom Muslim jami sahihlarida keltirgan hadis sharif ham shunga dalolat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة o'zlari aytdilarki ollohning yagona ma'bud ekanligiga barhaq ma'bud ekanligiga va ollohdan boshqa ma'bud barhaq ma'bud yo'q ekanligiga guvohlik beraman dedilar guvohlik berish bilan aytish ma'nosini farqli qilmoqligimiz kerak bir odam la ilaha illallohni aytishligi tili bilan bo'ladi guvohlik uning harakatlari guvohlik beradiki u ma'bud barhaq yagona boshqa ma'bud barhaq yo'q deganligiga dalolat shuning uchun ashhadu an la ilaha illallohda biz shahodat kalimasini e'tibor olmog'imiz kerak shohidlardan bo'lishlikni allohdan so'rashligimiz kerak dedilar havoriylar iso alayhissalomni fidoyilari butun molu jonlarini iso alayhissalomning da'vatlariga bag'ishlagan kishilar ham tashvishda bo'lib ollohdan so'rashdilarki robbina amanna bima anzalta dedilar xudoyo biz sen tushirgan kitobga iso alayhissalomga tushirgan kitobga iymon keltirdik va rasulga ergashdik dedi ergashgandan keyin shu gapimizda shohid o'z bo'lganlarni safidan yozdim dedi. bizda ham la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan odam takror aytamiz nihoyatda ko'p lekin shohidlardan bo'lishlikni hisobga olmoqlik kerak shohid ya'ni shu kalimani aytgan ma'noni o'zida mujassamlashtirib turganligini bildirmoqligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki shunday o'zimni ollohni elchisi ekanligiga guvohlik beraman dedilarda va aytdilarki shu la ilaha illalloh muhammadu rasululloh bilan biror banda ollohga ro'baro bo'lmaydi shak qilmagan holatda agar ro'baro bo'lsa jannatdan to'silmaydi uni dedilar jannatga ketayotgan yo'li to'silmaydi uni dedilar shu kalima bilan allohga ro'baru bo'lsa ya'ni aytishlikda sodiq qolsa to umrini oxirigacha qur'oni karimni iboralariga agar biz diqqat berar ekanmiz minha bil hasanati falahu amsalha kim hasanotni olib kelsa deyilgan kim hasanotni qilsa deyilgan emas hasanotni avvalo qilish qiyin qilgandan keyin hasanotni qilgandan keyin buni olib borishlik qiyin ollohni huzuriga kim hasanotni olib kelsa qiyomatga shu hasanotni yo'lda oldirib qo'ymasdan qiyomatgacha olib borsa unga u hasanotdan ko'ra yaxshiroq narsa bo'ladi qilgan hasanotini mukofoti bo'lmaydi undan o'n barobari beriladi ana shunga o'xshagan bu yerda ham alloh subhanahu va taoloning huzuriga shu kalima bilan ro'baro bo'lguncha borsa qalbi va tili bilan qalbi bilan bu kalimani aytgandan keyin tili va qalbi bilan aytgandan keyin bu kalima talab qilgan narsani qabul qilmoqligi kerak bunga hujjat shuki alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarni qabul qilmagan mushriklarni hollarini bayon qilyapti takror aytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlarni qabul qilmagan mushriklar ollohni yo'q demasdi ollohni bor deyishardi koinoti yerni olloh yaratgan deyishardi koinoti yerda o'ldiradigan va tiriltiradigan sifatga olloh ega deyishardi olloh rizq beradi deyishardi va koinot yerni rububiyatini tarbiyat kunandaligini olloh deyishardi hozirgi iymonni davo qilgan kishilarki tarbiyat kunandalikni tog'larga daraxtlarga yo birorta kishilarga topshirib qo'ygan jasadsiz ruhsiz bo'lgan jasadlarga topshirib qo'ygan kishilarda qamas edi u mushriklar hali bu mushriklarning holidan ko'ra ancha tuziyroq edi ular shunchalik shu sifatlarga ega bo'lgandan keyin ham alloh subhana va taolo ularni la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan narsaniga amal qilmagan kishilar deyapti إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بشار ularga la ilaha illalloh deyilsa la ilaha illalloh deyiladi deyilsa ular aytishmadiki biz ollohni bor deyapmizu yaratuvchi deyapmiz olloh tarbiyat kunanda olamni tarbiyat kunandasi deyapmiz deyishmadi la ilaha illallohni yaxshi tushunishardi ular o'zlarining qilayotgan hamma ishlardan voz kechishlari kerak edi la ilaha illallohni qabul qilishsa shuni bilishardi ular agar bularga la ilaha illalloh deb aytilinsa buni bunga bo'ysuninglar bu kalimaning talabini qilinglar deyilsa yastakbirun bosh tortishadi ya'ni bu kalima talab qilgan shartlarni amal qilishmaydi va aytadiki biz o'zimizni ilohlarimizni shu majnun shoirni so'ziga kirib tashlaymizmi deyishadi la ilaha illalloh kalimasini shartlardan bittasi alloh subhanahu va taolo shu kalimani aytgan kishilarga va anibu ila robbikum va aslimu lah robbilarga inobat qilib qaytinglar va Allohning hukmiga Rabbiylarga taslim bo'linglar. Deyilyaptiki, demak, to'la bo'ysunish va taslim bo'lishlik la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan shartdir. Kizibga zid bo'lgan sidiq bo'lmoqligi kerak ya'ni sodiqlik bilan qalb bilan aytmoqlik kerak sodiqlik qaysinda bilinadi la ilaha illallohda sodiqlar bor la ilaha illalloh kalimasini aytganlarni ichida kazzoblar bor kimlar alloh subhanahu va taolo mana bu yerda bizga bayon qilyaptiki alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين odamlar amanna iymon keltirdik degan holatda tashlab qo'yilinishligini gumon qilishadi ya'ni la ilaha illalloh muhammadu rasululloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan endi bo'ldi shu holatda nima qilishsalar ham endi shu holatda qoladigan deb gumon qilishadimi alloh subhanahu va taolo hadisda sodiqlar kimligini biz imtihon qilamiz ularni ya'ni boshlariga har xil musibatlar solib ko'ramiz va sodiqlar kim va koziblar kimligini alloh subhanahu va taolo biladi ya'ni xalqlarga ma'lum qilib qo'yadi hatto o'ziga ham ma'lum qilib qo'yadi o'zi ham o'zini aytadi sen kazzob ekansan bu kalimada deydi ozgina seni ishing yurib turganligi uchun dunyoviy ishlaring yurib turganligi uchun iymon keltirgan ekansan deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga habbob ibn arab roziyallohu anhu keldilar kabada kaba oldida o'zlarining burt ya'ni yopinchiqlarini taglariga solib yonboshlab yotgan edilar aytdilarki habbobimul arab aytdilarki yo rasululloh duo qiling bizni alloh taolo g'olib qilsin juda bir qiynalib ketganligini bildirdilar Xabbob ibn arabni avval tanib olishimiz kerak birodarlar ko'p yerda hadislarni sharhida men roviylarni hammalarini sharhlab berganman Xabbob ibn arab shunday Alloh yo'lida azoblanganlarki bu kishini Muhammadning yo'lidan qaytasan deb lahchi cho'g'da yotqizib azoblar ekan yog'lari oqib o'tni o'chirib qo'yar ekan badanlaridan tushgan yog' o'tni o'chirib qo'yadigan darajada azob tortar ekanlar umar ibn hattob roziyallohu anhudek salobatli kishi shunday shajoatli shunaqa o'zlari qattiq qo'l deb tanilgan umar ibn hattobdek kishi habbob ibn arabni azoblarini so'rar ekanlar so'raganlarida ba'zida aytib berar ekanlar avval islomdagi holatlardan va yana orqalarini bir ochishlikni so'rar ekanlar yelkalarini shunday ochsalar to'qib ketar ekanlar jasadlaridagi belgini ko'rib bolalar habbob ibn arabni oldlariga qo'llarini chuqurchoqlariga solib o'ynashar ekan shunday habbob ibn arab u kishi ozor topmagan kishi emas qattiq din yo'lida shunchalik ozor topgan kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga keldilarda yo rasululloh duo qiling alloh bizni g'olib qilsin dedilar shunda olloh bu diniga albatta yordam beradi shakkami sizlar dedilar sizlardan ilgargilarni ba'zilarini boshlaridan aralab tashlaganda ham dindan qaytmasdi suvaklarini tarab go'shtlarini tarab suvaklarini ochib qo'yilsa ham dinidan qaytmasdi bu islom albatta shunday davrlar keladiki dedilar sanodan yamanni poytaxtidan hazramavtdek dahshatli o'rinlarda ham o'zi markab mingan korvonlar bemalol o'tib ketaveradi islom adolat soyasida qo'yi bo'lsa bo'ri yeb qo'yamikin deb qo'rqadi boshqa narsadan qo'rqmaydi dedilar ya'ni islom adolati shunday qaroqchizor bo'lgan o'rinlarda ham adolati yetib boradiki hech kim bu bir zulm menga yetadi degan tashvish bilan yashamaydi deb shunday dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday kishiga shunchalik qattiq gapirdilar ana sodiqlar kimlar ekanligini alloh taolo bildiradi hayotda har qanday inson iymon imtihoniga uchraydi u bir inson azob bilan uchraydi ikkinchisi dunyo bilan uchraydi ikkovi imtihondan salomat o'tib ketganlar haqiqiy sodiqlardir hadislarni mana sodiqlikka qayd qilingani min ahadin yashhadu an la ilaha illalloh va anna muhammadan abduhu va rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu harramahullohu alannar muttafaqun alayhi hadis mana shu yerda ham la ilaha illallohga guvohlik bergan va muhammadun abduhu va rasuluhga guvohlik bergan bo'lsa sidqan min qalbihi qalbidan sodiqlik bilan birorta odam men hazakamdan aytyapman demaydi lekin boshiga tushgan musibat va quvonchlar uning sodiq sodiq emasligini odamlarga bildirishdan tashqari o'ziga ham bildirib qo'yadi la ilaha illalloh shartlaridan bittasi ixlos biz darsimizni birinchi darsimizda ixlos haqida mufassal aytganmiz qur'oni karim ya'ni faqat dinni ollohni o'ziga xolis qilishlikka ma'mur bo'lganmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom buxoriy jami sahiylarida keltirgan hadislarda as'adun nasi bi shafaati man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbihi aw nafsihi ya'ni qalbidan xolis bo'lgan holatda la ilaha illalloh kalimasini olgan odamlar aytgan odamlar mening shafaatim bilan saodatmandlik bo'lgan kishilar dedilar إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل إمام مسلم جامع صحيح لرده keltirilgan alloh taolo o'tga harom qildi la ilaha illalloh kalimasini ollohning rizosini talab qilib aytgan odamlar bu haligi aytganimizdek o'zining hayotdagi islomiy hayotida sodiqlik bilan o'zining isbotlagan kishilar la ilaha illalloh shartlaridan bittasi shu kalimaga muhabbat qilish shu kalimani o'zining hayotida tadbiq qilgan muvahhidlarni yaxshi ko'rish va shu kalimani o'zida mujassamlashtirmagan kishilarni yomon ko'rish mana bu la ilaha illalloh kalimasining shartlaridandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymon halovatini bayon qildilar dunyoda har bir narsaning o'zini totimi bo'ladi iymonning totimi ham bor أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف في النار كما وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه حديثا uch narsa borki kim shu uch narsa uch narsa kimda bo'lsa iymonning halovat mazasini totiydi birinchi ollohu rasuli boshqa hamma narsadan suyumli bo'lsa ikkinchi bir kishini olloh uchun yaxshi ko'rsa olloh uchun yaxshi ko'rganligi birovni iymoni tavhidi uchun yaxshi ko'rib yurgan bo'lsa birovni boshqa odamda shirk bo'lganligi uchun yomon ko'radi va shirk sodir bo'lgan vaqtda ogohlantiradi qabul qilmasa shu kundan boshlab yomon ko'radi mana bu bilan sifatlaydi olloh uchun yaxshi ko'rganligi bo'lmasam bir tijorati yaxshi yurganligi uchun yo boshqa sifatlar bo'lganligi uchun uni olloh uchun yaxshi ko'raman deb yurgan bo'lsa bu davosini ham to'g'ri noto'g'riligini alloh taolo isbotlab qo'yadi va kufrga qaytishlikni alloh subhanahu va taolo kufrdan qaytarib qutqargandan keyin xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'radi mana bu sifat bo'lsa uchta sifat iymonning halovatini tatiydi shu yerda men bir narsani to'xtalib o'tmoqchiman ba'zi kishilar borki qattiq bir iymoni islomni shartlarini unga ro'baru qilinsa iymonni qabul qilib namozlarni o'qib ro'zalarni tutgandan keyin iymonning shartlarini ro'barusiga olib kelib qo'ysa va shu shartlarning xilofi hayotida topilayotganligini aytib qo'yilsa meni agar bunchalik mahkam ushlaversangiz ilgarigi holatimga qaytib ketaman deydi mana bu narsa iymonning halovati mutlaq bo'lmaganligini belgisi hali siz buni talab qilyapsiz uni talab qilyapsiz ya'ni u talab qilayotgan narsa o'ziga talab qilayotgani yo'q iymonning shartlarini bayon qilyapti mana bunday kufrga qaytib ketishlikni o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek yomon ko'rmaguncha iymonning halovatini tatimaydi bu gaplar ba'zi vaqtda quloqqa chalinib qoladi birodarlar iymon sizdan aytadiki masalan siz misol oddiy qilib aytaylik siz islomga zarar qiladigan xizmatni qilyapsiz va shu bilan siz maosh olib siz tarbiya qilyapsiz farzandlaringizni islom man qiladi buni la ilaha illalloh sharti bu narsani sizdan man qiladi desa men bundan boshqa hunarim yo'q meni deydi agar bunaqa deversangiz men avvalgi holimga qaytib ketaman deydi undan tashqari ba'zi bir ayollar tarafidan ham shu xabarlar o'zlarining ayollari haqida menga bir maktublar ham yo'llanganki islomni qabul qilmasdan yurgan vaqtida mast qiluvchi ichimlikni ichib ertamanda chiqib ketib kechqurun mehmonxonasiga deb atalgan uyga kelib boshqa hech narsa bilan ishi bo'lmasdan hayot nima oilasini hech qanday xatolardan ham ogohlantirmasdan u chiru chiru hatto bir qanday holatda biror bir ovqat ham uyda yegan emas tamomiy shu ulfatchilik bilan ovqat yeb yurgan odamlar islomni qabul qilgandan keyin endi oilasini bu islom endi sen hayosizligingni to'xtat bunday desa buni muqobilasida u ilgarigi holat ustsizligini meni hech yerga emasmiz deydigan ayollar ham bor ekan birodarlar mana bu narsa namoz o'qigandan keyin ham sodir bo'lganligi iymon u til bilan aytilinib namoz o'qib ro'za tutib qo'yishlik bilan hosil bo'lmaydi qalbda mustahkam cho'kkan va uning amal isbotlab turgan narsa ekanligini alloh subhana va taoloning iymonga jannat va'da qildi jannat ko'z ko'rmagan quloq eshitmagan ollohning ulug' bir qiyomatdagi hech bir inson hayotida ko'rmagan ziyofatxonasidir mana bu narsa oddiy narsa bilan hosil bo'lmaydi odamlar dunyoda ham g'ozi bo'lmoqchi ham shahid bo'lmoqchi ham dunyoda xotirjam hech narsa yetmasada jannatda ham eng to'g'risi unga oxiratda nasib bo'lsa mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki alloh subhanahu va taolo uning kufrdan qaytargandan keyin kufrga qaytishlikni esiga kelgan vaqtida o'tga uloqtirilishligini esga oladigan darajada qo'rqishligi kerak alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda agar alloh subhanahu va taoloni buyruqlarini qilmasanglar sizlarni ilgarigi holatinglarga qaytarib qo'yadi degan so'z o'zi kifoya qilgan ularga avvalgi holatdagi johiliyat badbo'y johiliyatga qaytishlikni o'ylaganlarda qo'rqishga tushganlar avvalgi holatinglarga qaytaradi degan so'z sizlarni qatl qiladi degan so'zdan ham qattiq bo'lgan mana shuni bu chunki ular iymonning halovatini tatishgandirlar alloh subhanahu va taolo bizlarga ham iymonning halovatini tatishligini nasib qilsin salaf solihlarning iymonni tarifi bilan so'zimizni tugatamiz al iymon هو اعتقاد القلب اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان iymon qalb bilan bo'lgan e'tiqod va til bilan bo'lgan nutq va arkon islom rukunlariga amal qilishlikdir dedilar sahoba ikromlarning fazilatlaridan to'rtta xalifamiz roziyallohu anhum ajmain ularning ba'zi bir fazilatlarini avvalgi darslarimizda o'qib eshittirgan edik sahobalar ichidagi ulug' sahobalardan abdurahmon ibn avf roziyallohu anhudir oxirgi robiy abdulloh ibn utba roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jamoaga marhamat qildilar ya'ni muruvvat qildilar abdurahmon ibn avf shu jamoada bor edilar abdurahmon ibn avfga hech narsa bermadilar abdurahmon ibn avf yig'lab chiqib ketdilar shu yerdan faqat o'zlarigina rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muruvvatlarini olmaganliklari bilan umar ibn hattob abdurahmon ibn avfga ro'baro bo'ldilar aytdilarki nimaga yig'layapsiz dedilar bu kishi javobiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu jamoaga marhamat qildilar men ham sizlar bilan birga edim menga hech narsa bermadilar qo'rqamanki menga biror bir g'azab qilib qolganga o'xshaydilar rasulini g'azabiga duchor bo'lib qolganga o'xshayman shunga yig'layapman dedilar umar ibn hattob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kirdilarda abdurahmon ibn avfning voqeasi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xabardor qildilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men abdurahmonga hech qanday menda g'azab yo'q ammo bunga bir narsa bermasligimni sababi uning mustahkam iymoniga ishonib bermadim dedilar abdurahmon ibn avf usmon roziyallohu anhuga qirq ming dinorga yer sotdilar ya'ni abdurahmon ibn avf katta bir yerlari bor edi shuni qirq ming dinorga sotdilar qirq ming dinor birodarlar bu juda katta bir pul hisoblanadi bir dinorni vallohu alam hozirgi shu olamdagi shu dinor yurib turgan dinor hisobiga hozirgi vaqtda yuz ellik mingga yaqin hozirgi mahalliy pulga to'g'ri keladi bir dinor qirq ming dinorga yer sotdilar undan tashqari bu nihoyatda ko'p narsa keladigan miqdordir bani zahra qabilasining kambag'allarga taqsim qilinadi va odamlarning hojatmandlariga shu mollarni pulni taqsim qildilar va ummahotil mo'minin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oilalari ya'ni onalarimizga taqsim qildilar misvar ya'ni abdurahmon ibn avfning vallohu alam bu kishi jiyanlari bo'ladi shu kishi aytadilarki abdurahmon ibn avf بنصيبها من ذلك عبد الرحمن بن عوف shu puldan ajratgan nasibani oysha roziyallohu anhoning ummahotil mo'minin onamizni bittalarini oldiga olib keldim aytdilarki man arsala bihada kim jo'natdi buni dedilar قلت عبد الرحمن بن عوف فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحنأ عليكم بعد إلا الصابرون سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة abdurahmon ibn avf berdilar deb aytuvdim shunda oysha roziyallohu anhu aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki mendan keyin sizlarga sobir sifatiga ega bo'lgan kishilargina marhamat qiladi degan edilar alloh taolo abdurahmon ibn avfga jannatdagi buloqlarda bilan sug'orsin dedilar ibn avfning jiyanlari ekanligiga mana bu hadis dalolat qilsa kerak mislar رضي الله عنه بينما أنا أسير في ركب بين عثمان وعبد الرحمن قدامي وعليه خميصة سوداء فقال عثمان من صاحب من صاحب الخميصة السوداء؟ قالوا عبد الرحمن قال فناداني عثمان فقال يا مسور قلت لبيك يا أمير المؤمنين فقال من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب bir usmon roziyallohu anhu bilan birga korvonda ketayotgandim abdurahmon ya'ni tog'alari mendan oldin tog'am mendan oldida ketayotgandilar bir qora yopinchiq yopilmagan edilar usmon roziyallohu anhu bu qora yopinchi yopingan kim dedilar abdurahmon deyishdilar shunda usmon roziyallohu anhu meni chaqirdilar deydi misvar roziyallohu anhu ey misvar dedilar labbayka amiral mo'minin dedim kimki shu tog'ingdan o'zini birinchi hijratda ham ya'ni habasistonga bo'lgan hijratda ham ikkinchi hijrat madinaga bo'lgan hijratda afzalman men deb davo qilsa yolg'onchi odam bilib qo'ygin dedilar ya'ni abdurahmon ibn avfni birinchi va ikkinchi hijratdagi eng sodiq hijrat qilgan kishilardan deb usmon roziyallohu anhu sanagan ekanlar suyon roziyallohu anhu bir bor aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam إن من, من حافظ على أزواجه يعني على أمهات المؤمنين رواية روايات لدى سفيان راوي سوزلاربو إن الذي يحافظ عليهن بعدي فهو الصادق البار قال فكان عبد الرحمن بن عوف يحج بهن ويجعل على هوادجهن هوادجهن الطيالسة وينزلهن الشعب الذي ليس له منفذ كم من قائل لرمنا rioya qilgan bo'lsa dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni mendan keyin rioya qiladigan kishilar sodiq farzandlari shunday rioya qiladi dedilar ummul mo'minin ummahotil mo'minin bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin qolishuvdilar qolishganlarida ularning nafaqalarini beradigan zot dunyodan o'tgan edi u kishining qarindoshlari nafaqa berishlari mumkin edi shunda aytgan ekanlar mening oilalarimga ya'ni ummahotil mo'mininga marhamat qiladigan sodiq bor kishilar bo'ladi ular shu sifatga ega bo'lgan odamlargina shu ishni qilolaydi dedilar abdurahmon ibn avf ummahotil mo'minin qachon haj qilishsalar shu kishini hisobidan haj qilishar ekan va ularning havdajlarini butun hozirliklarini qaysi safarga yurishsalar havdaj deb tuyaning ustiga qo'yilgan bir go'yoki shuni uy misolida ichida salqinda ketadigan narsani havdaj deymiz butun shu jihozlarni abdurahmon ibn avf sarf qilar ekanlar va odam ya'ni bekik ko'chaga arafotda hamma o'rinda manfaz u yoqqa bekik yo'l bo'lib odamlar oyoq osti bo'lmaydigan joyga kishi abdurahmon ibn avf ummahotul mo'mininni tushirar ekanlar o'zlarini hisoblarida ali ibn abi tolibdan eshitdim deydilar roviy aytganliklarini abdurahmon Abdurrahmon ibn avf vafot qilgan kunda izhab ibn avfin faqat adrakta safraha va sabaqta ramqaha degan ekanlar tobutlarini shunday janozalar o'qilgandan keyin ey abdurahmon ibn avf yo'l bo'lsin endi sizga dunyoni toza tozasini topib o'tib ketdingiz biror bulg'ovunga qo'lingizni tekkizmasdan ketdingiz pokiza o'ringa boring deb shunday degan ekanlar tobutlari ko'tarilgan vaqtda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar kana yaqulu lahunna inna amrakunna la mimma ba'di oysha onamiz rivoyat qiladilar onalarimizga qarab aytgan ekanlarki ummahatul mo'mininga sizlarning ishinglar mendan keyin menga eng muhim bo'lgan narsa shu haqda o'ylayman deb qo'ygan ekanlar sizlarga faqat sobirlargina sabr qilib sabr qiladi degan ekanlar oysha onamiz aytar ekanlarki alloh taolo abdurahmon ibn avfni o'g'illariga aytar ekanlarki dadangga Alloh jannat buloqlari bilan sug'arsin der ekanlar. Bu so'zni ba'zilarimiz tushunmayotgan bo'lishligimiz mumkin. Sizlarni nafaqalarni berib turishlikka faqat sobirlargina chidollaydi degan so'zlarni tushunishlik uchun bitta men nafaqa voqeasini aytib beraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollaridan Ummahatul Mu'minindan Oysha radhiyallohu anhoga jiyanlari katta bir dunyoni berdilarki bir xaltada oltinni berib ibodat qilib shuni sarf qilib duo qilib o'tirsinlar deb jo'natganlarda shu oltinni shu kechgacha hammasini kerakli o'ringa berib yuborgan ekanlar oysha roziyallohu anhu shunda jiyanlari eshitib men bu narsani o'zlari uyiga sarf qilsinlar deb jo'natuvdim deb achchiqlanganliklarini oysha roziyallohu anhu eshitib qolib jiyanlariga qasamyod qilib shu jiyanimga gapirmayman deb qo'ygan ekanlar agar molini men uchun bergan bo'lsa bu mol ixtiyori men deganda xohlagan narsani qilaman degan ekanlar oysha roziyallohu anha'dan jiyanlari qo'rqib duolari ijobat bo'lgan kishi qo'rqqanlaridan uzr uchun kelganlarda zillarni qabul qilmagan ekan shunda ulamolar ko'p qanday qilib sahobalarning ba'zilariga bir uzrni qabul qildirish yo'lini aytganlarda biz bir masala so'rashlik uchun kelganimizda shu siz pardani orqa ichiga kirib qattiq turib yig'lab uzr aytasiz degan ekanlar bizga izn beriladi kirishga kirishga izn bermagan ekanlar deganlar shunda molini minnat qilganligi uchun men izn bermayman degan ekanlar oysha roziyallohu anhodan sahobalarning kattalari bir masala so'rashlik uchun pardani orqasida turib so'rashardilar javobni olib ketishardilar shu ruxsat so'rashganlarida ruxsat berildi shunda jiyanlari shu pardadan shunday keldilarda qattiq shudan jilmasdan uzr aytdilar aytdilarki men qasam ichib qo'yganman gapirmaslikka dedilar shunda qasamlarini buzsalar butun buzishlikka ya'ni albatta qasamini buzgan odam bir qon chiqarish kerak bir tuya so'yish kerak yo mol yo qo'y so'yish kerak shuni jiyanlari aytgan ekanlarki to'xtamasdan men tuyayu mol jo'nataversamu u kishi so'yib sadaqa qilaversalar shuni orzu qildim degan ekanlar ya'ni shunday sizlarga sabr qilish qiyin deganligini ular katta katta mollarni berishsalar ham ana shu vaqtda taqsim qilib yuborishlarini yo bir odam sabr qilolmaydi birodarlar buni qalbida nihoyat darajada faqat ollohni rizosini ixtiyor qilgan odamgina bunaqa odamga muruvvat qilib sabr qilolmaydi bo'lmasam beradigan odam uni ustida ko'rishligini va yana bundan bir ancha muncha maqtovlar eshitib turishlikni xohlagan odamgina berolmaydi bunday hech qanday siz bir narsa bersangiz sizga parvo qilmay ketadigan odamga bir narsa berib sabr qiladigan odam haqiqiy ollohni huzurida sobir bo'lgan odamlargina berolmaydi sahobalarning ba'zilari sadaqot qilingan vaqtda ikkita tuyani bir odamning muhtojligini bildida shu bilan ikkita tuyalarni yetalab shuning ustiga kerakli hamma jihozlarni qo'yib turib eshikni chaqirdilar chaqirganlarda shuni aytgan ekanlar chiroqlari bilan chiqqanda chirog'ingni o'chir degan ekanlar chirog'ingni o'chiribgina eshikni och degan ekanlar qo'llaridagi chiroqni o'chirib eshikni ochganlarida tuya kirib ketgan ekan ketavergan ekanlar ya'ni shu marhamatni qilsam u meni ko'rib meni o'zini nazda ulug' odam deb ko'rib yurmasin meni oldimda aytmoqchi bo'lgan haqni aytolmay qolmasin bu o'zi uchun ham zarar ham noto'g'ri narsadan meni olmasa men uchun ham zarar deb shunday qilishardilar ollohni huzuridan faqat ajrni kutaman deb turib bir muruvvat qilishlikdan qiyin narsa yo'q birodarlar agar biz biror bir muruvvat qilsak to'qson yil bizni hurmat qilsa to'qson yildan keyin bir kun hurmat qilmay qolsa shu kunda gapiramiz ana shuning uchun bo'lsa kerak sizlarga sabr qiladiganlar juda ham sobir kishilargina sabr qilolmaydi deganlarning ma'nosi bo'lsa kerak allohu alam ummahotil mo'minin hammalari shunday edi ummahotil mo'minin bular nihoyat darajada dunyodan o'zlarini nihoyatda muruvvatlarni hammasini yo'qotib yuborishardilar abdurahmon ibn avf bu kishining baylarda ham nihoyatda sodiq kishi ekanlar shuning uchun ham umar ibn hattobdek odil kishi aytar ekanlarki abdurahmon abdurahmon ibn avf bilan bay qilganinglarda qo'l qoqishinglar shart emas agar abdurahmon ibn avf bir qo'li bilan ikkinchi qo'lini sizni qo'lingizda turib bay qilib qo'lini qoqib qo'ysa ishonib bay qilaveringlar degan ekanlar ya'ni shunaqa bir omonatli kishi ekanlar hozirgi vaqtda hammamizga ham kerakli narsadir birodarlar bu bay qilganda borib qo'l qoqilgandan keyin bay tamom bo'ladi birodarlar qaytib olishlikka imkoniyati yo'q ikkovi ikki tarafga burilib ketishlik bilan endi qaytib olishlikni iloji yo'q birodarlar bay bir kishi bilan bir narsani oldingiz olganingizdan keyin uch kun ixtiyorliman deb aytsangiz uch kundan keyin javobini berasiz uch kunga ixtiyorli bo'lasiz qaytarib berishligingiz mumkin uni bir halok qilib qo'ymaslik sharti bilan bo'lmasam shu vaqtda naqd beradigan bo'lsangiz qo'l qoqilgandan keyin ikkovlari ikki tarafga burilishligi bilan endi men buni qaytib olay yigit kishi aytadi ham qaytadi hamda endi deb uni qaytarib olishlik bo'lmaydi birodarlar bu hozirgi vaqtda juda shunaqa narsalar borki bu bayni qilingandan keyin endi ikki tomonga burilgandan keyin tamom uni qaytib olishlik bilan bo'lmaydi shuning uchun qo'l qoqmasa qo'l qoqmadim deb aytib olishligi mumkin ammo abdurahmon ibn avf ikkita qo'lini bittasi bilan ikkinchi qo'lini ushlab turib sizni nomingizdan qoqsa abdurahmonni bayiga ushlaoringlar bay qilaveringlar degan ekanlar umar ibn hattob roziyallohu anhu deydi. sahobalarga alloh subhana va taoloning bergan fazilati shundayki sahobalarning bittalari kambag'al bo'lishsalar kambag'allikda bilan iymonlariga zarracha fikr yetkazmaganlar Ba'zi sahobalar nihoyat darajada badavlat bo'lishsalar, davlat ularning hech qanday alday olmagan. Abdurahmon ibn Auf sahobalar ichidagi nihoyatda davlatman bo'lib shu yashagan kishilardan. Abdurahmon ibn Auf nihoyat darajada katta bir tarvonlarini qoidalari bilan Allohning yo'lida berib yuborgan, butun fuqarolarni, Madina fuqarolarini hammasini hatto aytishar ekanlarki ahlul madinati ayolun ala mali abdurahmon deb tar ekanlar ahli madina abdurahmon ibn avfning moliga qaram deb tar ekanlar hamomiy ahli madina bularni abdurahmon ibn avf fuqarolarni hammasini ta'minlar ekanlar bu ham allohning bir katta bir hujjatiki bizning ustimizda barpo qilgan hujjatiki qur'oni karim eng katta hujjatki kishi Qur'onda o'qir ekan hamma sifatdagi payg'ambarlarni guvohi bo'ladi. Ba'zi kishilar men kambag'al bo'lib qoldimda, shuning uchun islom yo'lida mahkam bo'la olmadim, ozgina dunyodan kerak ekan desa, seni kambag'alliging Isa alayhissalomcha bormidi? Isa alayhissalom joylari yo'q ekan. Qayerga kechkirsa shu yerda qolar ekanlar. ba'zi kishilar endi men kambag'allik emasu dunyo juda bir zararli ekan dunyoyim kam bo'lganda bir yaxshi salohiyatda bo'lardim dunyo sababli aldanib qoldim dunyoyim ko'p bo'lmasalar ekan deb oxiratda uzr aytmoqchi bo'lsa seni dunyoying sulaymon alayhissalomni dunyosidan ko'pmidi sulaymon alayhissalomning dunyolari bu juda mislsiz ko'p bo'lganligiga qaramasdan u kishi haq yo'lda barqaror bo'ldi sulaymon alayhissalomni alloh taolo mana qur'oni karimda surai sodda bayon qilyaptiki kun botishdan ilgari o'qiydigan namozlari bor ekan shu namoznidan ilgari o'zlarining hisobsiz otlarini ro'barulardan o'tkazayotgan vaqtlarda shu otlarga berilib qolib kun botib ketib qolgan ekan فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ترارت بالحجاب ردوها علي qarasalar kun botib ketib shu ibodatlari tark qilib qo'ygan ekan otlarni qaytarib kelinglar dedilar hammasini hammasini ollohni yo'lida qurbon qilib yuborgan ekanlar bitta bir ollohni zikridan meni mashg'ul qilgan narsa shuni deb hammasini ollohni yo'lida qurbon qilib yuborgan ekan ba'zi bir kishilar kasallanib jasadim doim kasaldan chiqmadi deb bahana qilmoqchi bo'lsa seni kasaling ayub alayhissalomni kasalicha bo'lganmi ana u kishining kasallari haqida hammamizga mashhur eshitilgan ba'zi kishilar aytsaki meni dadam qarshilik qilib qolib hech yo'lda haq yo'lda barqaror bo'lolmadim desa seni dadangni qarshiligi ibrohim alayhisalomning dadasi ozarni qarshiligicha bormidi hayoti bo'yicha ozar ibrohim alayhisalomga qarshi bo'ldi ba'zidan otanidan voz kechversa bo'ladi farzandni muhabbati qattiq ekan farzand mana butun farzand ko'yga kelib turganlarni ko'ryapsizki, farzandining mast qiluvchi ichimlik qilib bergan bilan ziyofat qilib bergan narsasida shunday bir balo ziyofatida Qur'on o'qib duo qilib berayotgan otalar ham shu hayotda yashayapti birodarlar. Farzandning mehri sababli butun gunohlarga kirib borayotgan narsa ham shu. Shunda Nuh alayhissalomning farzandi dinda bo'lmaganligi bilan Nuh alayhissalom zarra o'zgarganlari yo'q. Ba'zi bir kishilar oilani ish ekan, birga yashamasang bo'lmasa, bu farzanding bor ekan bundan bitta farzand, shu ayolning fitnasi bilan haq yo'lga kirolmadim desa nuh alayhissalom bilan lut alayhissalomning ayoli kofir edi alloh subhanahu va taolo buni bizga qur'oni karimda bayon qildi zarbi masal qilib ba'zi kishilar kishilar emas ayollar er ayolga g'olib bo'lar ekan ayolning shu qiyin ekan ayolga bu erning zulmi turgandan keyin qattiq turgandan keyin bunga yengilar ekan odam desa seni kuyovingni zulmi fir'avnga bormadi fir'avnning ayoli mana jannatni ko'rib jon berdi yer kurrasidagi eng katta zolim fir'avnning ayoli mo'min edi mana bu sifatni payg'ambarlarda bo'lgandan keyin ular quvvatli bo'lar ekan payg'ambar bo'lmaganlar zaif ekanda desa alloh subhanahu va taolo sahobalardan shu to'rtlarni chiqarib qo'ydi agar kerak bo'lganda bittadan hozir aytib berardik mana bu abdurahmon ibn avf badavlat sahobalardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga alloh taolo o'zining ne'matini berdida ro'barularga olib kelib qo'ydi badavlat kamba kasalmand dovyurak pahlavon qora tanlik sariq tanlik oq tanlik arab edida ular desa ajamlardan o'zlarining fidoyi sahobalarni vujudga keltirib qo'ydi mana bular hammasi bizga hujjatdir birodarlar qiyomat kuni biz bilmasdan deyishlikdan deyolmaymiz qul falillahil hujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'in alloh subhanahu va taoloning hujjati nihoyatda kuchli hujjatdir qarindosh urug' aka ukalar yo'lga tushirmadida desa muhammad alayhissalomning amakilari hammalari qarshi edi mana sahobalarning ichida ajoyib onalari qarshi muruvvat qilgan onalari qarshi bo'ldi biz bilan sizga bergan muruvvatlari muruvvat hisoblanmaydigan katta muruvvatlar bilan onalari otalari aka ukalari din aqida odamlarni shunday jiddiy bo'lmoqligi ala inna sil'atallohi ala inna sil'atallohi janna Allohning qiyomat kunida beradigan matosi qiymatdir Allohning qiyomat kunida beradigan matosi jannatdir alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin iymon yo'lida barqaror qilsin la ilaha illallohning shartlariga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom qilsin alloh taolo shu darsga quruq eshituvchilardan gapiruvchilardan qilib qo'ymasin bunga amal qiladiganlardan qilsin savollar yozilibdi bu savollarga yana bitta dars vaqt kerak bo'lib qolar ekan shundan qisqaligini qilamiz farz yoki sunnat nafl namozlarda subhana robbiyal azim subhana robbiyal aloni uch martadan ortiq aytsa bid'at bo'ladimi jamoatda imomga o'tgan kishi farzda ya'ni imomga o'tgan kishi deyishimiz bilan farz tushunamiz bunda uch martadan ortiq aytishligi makruhdir mumkin emas imomga yolg'iz o'qiganda sunnat nasllarda xohlagancha oladi ba'zi ma'sur duolar borki rukuda sajdada o'qilmaydigan ularni o'qiveradilar tahajjud namozida jamoada ishtirok etgan kishilar mana deyishadilarki ruku sujudlarda bu ixtiyoriy xohlagan keladi bu nasib duolarni o'qib bu tahajjud namozini o'qiganmiz